Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborakporining Payg'ambar alayhissalomning tarjimali Sherim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. Qurayshlarning mazkur ikki jamoatga jazo yurgizganligi. Mushu bir necha hafta ichida mushriklarga nisbatan zo'r vaqalardan orqa-orqadan mundoq to'rt vaqa yuz berdi. Hamza musulmon bo'lib edi. orqadila umar musulmon bo'lib ketdi payg'ambar alayhissalotu vassalam bo'lsa ularning taklif loyisiga qo'shilmay so'dilishni rad qildi hamdilikda bo'lsa bani oshim jamiyati bilan bani muttalib jamiyati musulmon yoki g'ayrimusulmon deb ayrilmay hammasi muhammad alayhissalotu vassalomni himoya qilish va uni jon tikib qo'g'dashga qasamyod qilishdi mushriklar bu o'zgarishlardan hayron qilishdi haqiqatanmi hayron qilishga tegishli ish bo'ldi chunki ular navoda muhammad alayhissalotu vassalamni o'ldirib qo'ysa makka vodiysi qon bo'lib oqadiganligini hatto ikkala tarafning bir birini tup yiltizdan yutish ehtimolining borlig'ini to'nib yetdi shunga ular bu oqibatlarni o'ylab bevosita qonliq urush orqali emas balki boshqacha bir usul bilan bu ikki jamoat kishilarini jazolashga tutish qoldi lekin ularning bu usuli ilgirkidan qabih hamra zil edi quraysh doiralari vodil muhassab yarnomidiki bani kanana kengash markaziga yig'ilib bani hoshim va bani mutallib jamiyatlari muhammad alayhissalotu vassalamni o'limga tutib bamigicha bu ikki jamiyat bilan to'ylashmaslik savdo setiq qilmaslik o'zaro uchrashib aralashmaslik bordi keldi qilmaslik va uylarga kirib chiqmaslik hatto salom soat qilmaslikqa qasamyod qilishdi va mushaqda maxsus bir ahdinoma yezib bani hoshim jamiyatidan qat'iy sulhi yarishish qabul qilmaslikqa va muhammad alayhissalotu vassalamni розиманлик билан ўлимга topshirmog'icha уларга ич og'irtmaslikqa ҳужжат тўхтатишди. Ибн Қайим rahimulloh mundoq deydi Этишларга qaraganda ҳужжатнинг tekisini Мансур ибн kerama ибн amir ибн hoshim язган. Яна бир ривоятда Назри ибн Ҳорис язган deyiladi Sahih rivoyatda buni Bag'iz ibn Amir ibn Hashim degan kishi yozgan bo'lib, Payg'ambar alayhi alayhissalatu vassalam uningga duoibat qilgan ekan, natijada uning qo'li qurib qolgan deyiladi. To'xtamnoma Ka'bning ichidagi bir to'rikka isib qo'yildi va shu kuni, ya'ni Nubuvatning 7-yili Muharram iyi ko'rilgan kechasi Bani Hashim jamoati bilan Bani Mutallib jamoatining odamlari mayli musulmon bo'lsin yoki bo'lmasin hammasi birdek makkadagi abu tolib jilg'isiga qamal qilindi abu tolib jilg'isidagi uch yil qamal qattiq kuchaytirilib ularning ochliq va boshqa oziq tuliklari uzib tashlandi mushriklar makka kirgan ochliq va boshqa moddiy ashyolarni qo'ymay setib olganlikdan qiyinchilik shu darajaga berib yetdiki ular daraxtlarning yopirma qozonlarini va terilarning kirgatlarini yeyishga majbur bo'ldi Hətta qız çoğqallarının və narisidi buvaqlarının açlıqdan qıqan nari pəriyyətləri cilğinin kəynindən alınıb duradı. Olağı yetkizilidigan turmuş lazımətlikləri, xiş əqrbala yoki insonparvar kishilar orqali intayin maxfiy ravishda yetkaziladi ular ehtiyojliq narsa keraklarni setib olish uchun faqat harom oylardala jilg'ining sirtiga chiqa oladi chiqqandimi makkaning sirtiga chiqib setib olishga to'g'ri keladi chunki mushriklar makka ichida mushu ishki jamiyatdan bir kishi narsa setyapmoqchi bo'lsa ularni oldirmaslik uchun ko'plab pul qaytib molning bahosini o'riltitadi hakim ibn hizam hammachisi hadicha roziyallohu anhuga pat pat bug'doy qatorliq yemakliklarni oz to'la yetkazib berib turadi bir qatim abu jayl uchrab qilib uningga eslab oldi va uni bu ishdan اشتن bo'ldi abdul بالد. عبدالبختاری tushib Маң тәслікті хәкімні хеліқі бұғдайны аммачысыға еткізіп берішке имканиет тұғдырып бәді. Әбу Талып юқырдығы азап оқыбәтләні татып атқандын сырт, yanılı Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan hatır cemen mesidi. O her günü keşkerip kişiler öz kâbilerden orun ilişki başlaganda, Peygamber aleyhissalatu vesselam'a suikast kılış məqsidi bağlanı baplaş üçün onu yetip kılışka boyur eydi. Qarangı çüşüp əl ayığı cimigandı bolsa, oğullardan yoki o'z qarindoshlaridan va yoki navri inlardan birini payg'ambar alayhissalotu vassalomning o'rniga yotqizib qo'yib payg'ambar alayhissalotu vassalomni uning o'rniga berib yetishga buyurdi payg'ambar alayhissalotu vassalom va mushriklar haj mavsumida qamaldan bo'shinib chiqib kishilar bilan uchrashalaydi va ularni islomga da'vat qiladi yana mushundoq ozg'ini kunlardagi da'vat jarayonidami Әбу Ләһәбнең немәләрне кып йөридегәнлыгын алдынгы бапларда зикр кылып өттек. Yolsuz əhdinamının əməldən qaldırılışı. Toluq 3 yil ötüb getdi. Vəziyyət yanalı müsəlmanlara faydasız halda davamlaşmaqda idi. Nubuvvatning 10-cı ili Muharram ayında eliqi tangsiz əhdinama hüccəti bir dilla yırtib tashlanib ittifoq tuzildi. Bunun jarayoni Quraysh xalqi ichida mazkur ahdinomga rozi bo'lg'uvchilarmi, norozi bo'lg'uvchilarmi bor edi. Ularning ichidagi norozi bo'lg'uvchilar bu hujjatni amaldan qoldirib, uningga qo'l qo'yguvchi ittifoqni buzib tashlash uchun yo'l maqdi. Bu ishni bosh bo'lib vujudga chiqarguvchi Amir ibn Lu'ay jamiyatidan Hisham ibn Amr degan kishi edi. U Bani Hashim jamiyati qamalda turayotgan mezgillarda ularga kechalari yoshirin osh oziq yetkazib berib turgan edi. u bir kuni zuhayr ibn abu umayya mahzumi uning onasi otika abu tolibning hamshirasi edining qishig'i berib ey zuhayr sen to'yg'ich yeb qong'ich ichib o'tishga بو که سینا تغلرانان ahvoli ashundoq tursa dedi zuhayr uningga hay seni من nima قلالایتم. من دیگه degan bir odam tursam ammo بلن bilan yana bir odam birga bo'lgan bo'lsa برای xudo cho'qim بیکار tansiz shartnomani bekor qilishga urinib ko'ratdim undoq bo'lsa sen bilan birga turadigan odamni tepib bo'lding u kim u men ha yana bir odam izlab boqqan shuning bilan hisham مطیم ibn ادینان qishig'i bodi va uningga عبد pushti bo'lgan bani hashim va و بنی مطلب bilan bo'lgan urug' tuqqanchilik munosabatini eslatdi uning bir aql egisi turib Qurayishlarning mushu zulmga rozi bo'lib turganligiga topi malomat qildi. Mutim uningga: "Ay seni, men nima qila olaydim? Men degan birla odam tursam", dedi Hisham. "Ikkinchisini topa olaysan. O kim?" "O men." "Unda bo'lsa uch bo'layli. Yana birini izlab baqqan." "Tip bo'ldi." "U kim o?" "Zuhayr ibn Abi Umayya." "Ha, amsi to'rt bo'lsin. Yana birini izlab baqqan." Шуның белән у Абул Бахтари ибн Хишамның кышыгы бады ва уның гымы Мутимгы дигәндәк гәпләрне кылды. Абул Бахтари bu ishga ovoz qo'shadigan biror odam chiqami deb so'rgan edi hisham ha albatta chiqdi u kim zuhayr ibn abi umayya mutim ibn adi va man ha unda bo'lsa yanama izlab ko'rgin qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi buning bilan hisham zamaa ibn asvad ibn Muttalib ibn asvadning qishig'i kelib uning shu vaqtda gap qoldi ashu jazoga uchirg'uvchilar bilan bo'lgan yaqin urug' tuqqanchilik munosabatini asiltib zimmisidagi haqlarni zikr qildi zama sen deyotgan bu ishni qo'llaydigan biror odam bormi? dedi hisham ha albatta bor deb uningga yuqorqilarning ismlarini aytdi shuning bilan ular hajjun degan joyga yig'ilib aşı zo'ravonlar ittifoqining hujjatini amaldan qoldirishga kuch chiqarishga kelishdi va buni tunji bo'lib zuhayr o'tirg'a qo'ymoqchi bo'ldi atsi atganda hammaylan quraysh kishilari bilan odatdagidek o'z so'rinlarga jam bo'lishdi zuhayr uchsiq esil bir tonni kiyib kelib baytulloh kabini yetti qitim tavob qildi ondin to'pga qarab ey makka xalqi biz qo'rsqimiz to'q kiyimimiz to'liq yurib Bani Hashim cemaati ya o'z maylicha ololmay yo sotolmay halok bo'lib ketyotidi alloh bilan qasamki man bugun shu nohaq yo'lsiz shartnomani yirtib amaldan qoldirmag'icha sorninglarda o'ltirmayman dedi abu jayl masjidning bir bulungida o'ltiradida zuhayrning gapini anglab yolg'on kapshima azbiray xudo uni hargiz yetib tashlashga bo'lmaydi dedi zama ibn asvad o'rnidan turib sen kapşıma. Biz baştan ahire onun pütülüşüge naraz idik. Dedi. Ebul Baktar mı kopup? Zem'e rasiyetidu. Biz onunla narazi hem kat'i koşulmayımız. Dedi. Motim İbni Adi yeni bir bulundun kopup. Sizler işkanlarının digini toğra. Gayri karıştı boğalla yalgan etidu. Biz bu şartname ve onun maddeleri diğerlerini tanımayımız. Xuda aldidimi, ada juda bo'lamiz, dedi. ishom ibn amirmi shu mazmunda gap qildi taraf tarafdan qo'shilayotgan ovozlar masjidni bir oldi shuning bilan abu jahil hayron qilib bu cho'qim maxfiy o'rinlashtirilgan tashkillik ish ekan dedi bu chog'da abu tolibmi masjidning bir bulongida o'ltiradi sababi shu kunlarda alloh taolo payg'ambar alayhissalotu vassalomni shartnoma hujjati to'g'rili xabarlantirgan bo'lib u hujjatning qog'oziga quri tushirilganligini Allah degan xatdan boshqa zo'ravonlik ziyonkashlik va nohaqchilik bilan to'lgan ahdinoma moddalarning hammasini qurutqa o'yg'andakli yegizayotganligini uqtirgan buni payg'ambar alayhissalotu vassalam tog'isi abu tolibga aytgan shunga u bu xabarni qandoq qilib maydonga chiqarish ko'yida bu yerga kelgan abu tolib bu gaplarni anglabli qurayishlarning oldiga chiqdi va mening qarindishimning o'g'li menga mundoq bir xabarni yetkazgan edi Әгәр у ялған сөзілген болса, біз оны сіләнің өлтіршіңлағы тапшырымыз, навад рас чықса, бізге юргізу jazoni bekor бекар qandoq? dedi. деді. Құрайшылы тоғыр дедің, инсап білән гәп қылдың, дейшті. Әбу Джайл білән елқі кішілі отырыста бір құр талаш татышла болғандың кейін, Мутим ибн Әді орындын тұрып, елқі шартнамы қағызны қолғы елуеді, яғаш құртының үджеттіке, Bismikallahumma, ey Allah, sening isming bilan boshlayman degan kalima va Allohning ismidan boshqa xat iznasini qo'ymay, hamma yerini yevatganligi bayqaldi. Natijada o'sha kundan e'tiboran ahdinoma amaldan qoldi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam va uning jilg'iga qamalgan ikki jamoat kishilari erkinlikka chiqdi. Mushriklar mushu munosabat bilan Payg'ambar alayhissalatu vassalamning payg'ambarlik alomatlaridan eng katta bir mo'jizni ko'rdi lekin ular alloh taolo qur'on karimda aytgandek quraysh kuffarlari biror mo'jizni ko'rsalar imondan yuz o'rib bu davomlashquvchi sehrdir deyishidi so'ri qamar ikkinchi oyat deb xabar qilganidek bu mo'jizdimi yuz o'rishdi quraysh elchilarining abu talib bilan eng oxirgi qitim so'zlashishi payg'ambar alayhissalotu vassalam qamoldan bo'shinib chiqdi va burunqi odati bo'yicha da'vat ishini boshlabdi quraysh taraf garchi jazoni bekor qilgan bo'lsimi lekin musulmonlarga besim ishiltish va ularni alloh taoloning dinidan cheklashdan iborat zo'migarlikni burunqidekli davomlashtiryotadi abu tolib o'z qarindishining o'g'lini kirpik ko'z qarchug'ini qo'g'digandek qo'g'dayotgan bo'lsimi lekin uning yeshi saksondan oshgan edi va mushu bir necha yildan beri uning beshiga kelgan cho'ng kichik dard alamlar bo'libmi jilg'i muhosirsi uning tenini ojizlashtirib belini ruslanmas qilib qo'ygan edi shung u jilg'i muhosirasidan bo'shanlig'ini bir qancha oy bo'lmayla ushtum tut kasal tegib o'rin tutib yetib qoldi va kesili bora bora eg'irlashga boshladi bu chog'da mushriklar navoda abu tolib o'lib ketgandan keyin uning otoq o'g'liga tegish qilsa o'zlarining arablar orasida sat nom bilan otilib qolishidan qo'rqib abu tolibning ko'z oldida payg'ambar alayhissalotu vassalam bilan yana bir qatim suhbatlashib ko'rishga urindi va ilgirki qoyil bo'lmay kelgan ba'zi masalalarda yo'l qo'ymoqchi bo'lishdi shuning bilan ular eng oxirgi bir qatimliq elchilar umigi tashkil edi va bu umakni abu tolibning qishig'i kirgizdi bani issiq rahimulloh mundoq deydi Abu Talibning kesili eg'irlashib qolganligi Quraysh doiralariga yetib edi. Ular o'zaro fikrlashib, Umar bilan Hamza musulmon bo'lib ketib, Muhammadning ishi qabilalarning hammasiga tarqaldi. Shunga biz Abu Talibning qishig'i boraylik. Qerindishining o'g'lida bo'lsa, u tuzatsin. Bizda bo'lsa, biz tuzataylik. Azbray Xudo, biz ularning qo'limizdagi huquqimizni tortib olishdan amin bo'la olmaymiz deydi. Yana bir iboratida bu qeyri o'lib ketgandan keyin uning o'g'liga bir ish bo'lib qolsa arablar bizni ayiblab ular muhammadni o'z vaqtida bo'lishiga qo'yib yetib hamda tog'isi o'lgan amon uni o'ltiryapti deyishdan qo'rqimiz deyishdi deyilgan shuning bilan o'tba ibn robia shayba ibn robia abu jahil ibn hisham umayya ibn halab abu sufyan ibn harb qatorliq cho'ng kotiboshlar va qabila sardorlaridan bo'lib necha o'n kishi abu tolibning qishig'i kirib gaplashdi ey abu tolib hammamizga ma'lum san bizning peshqadam arbob emas sana bu rahimsiz kesal changal sapdi sinodan ansirab qilyotimiz otoq o'g'ling bilan bizning o'ttirimizdagi ixtilofni sen bilasan shunga sen uni chaqirtqin bizni bo'lsa ochiq davagin biz tuzitaylik agar uningda bo'lsa u tuzatsin umi bizga chaqilmasin biz uningga chaqilmaylik Omu bizden dinimizini eyipli misin? Bizden mu onun dini bilen karımız bulmuşsun? Şunun bilen Ebu Talib Peygamber aleyhissalatu vesselam'a Adem evetip çakırtıp geldi ve ''Ey kerindişimnin oğlu, bilemsen, olturğalla öz kavmi cemaatimizin kattilleri. Ola bazı işlerde sana yol koymakçı ve bazı işlerde seni tosmakçı bop kettu.'' dedi. Andın onunla Kureyş elçileri va o kelishning oldida aytganlarini va har ikki taraf bir biriga chiqilmaslik taklifini o'ttirg'a qo'yganligini uqtirdi payg'ambar alayhissalotu vassalam ularga man sizlarga bir jumla so'z qilay agar uni qabul qilsanglar arablarga podshoh bo'lasizlar ajamlar g'ayri arab sizlarga el bo'ladi dedi yana bir iborada payg'ambar alayhissalotu vassalam abu tolibning iliq so'ziga javoban Мен оланы мұндақ бір жүмлі сөзге келішкі тәкліп қылымен. Ола бұны қобыл қылса, бүтін әрәплі олағы бойысынуды вә әжемлі баджасақ тапшыруды, деді. Үшінші бір ибарыда Пайғамбар әлейхиссалату вәссалам Әбу Талыбға, «Ей таға, сән оланы олағы яқшылық іп келедіған бір сөзге дәвәт қылсаң болмамды?» деген. Әбу Талып Пайғамбар әлейхиссалату вәссаламға, «Оланы немеге дәвәт қылсан?» дегенде, payg'ambar alayhissalotu vassalam ularni butun arablarga xo'jayin oladigan ajamlarni al qilolaydigan bir so'zni deyishga da'vat qilaman degan ibn issah rahimullohning rivoyatida payg'ambar alayhissalotu vassalam ularga sizlar mundoq bir jumla so'zga birlikka kelsanglar butun arablarga xo'jayin bo'lasizlar ajamlarmu al bo'ladi degan payg'ambar alayhissalotu vassalam bu gapni degandan keyin ular jimibli qilishgan va paydası muncha bir eg'iz gapni rad qilishni bilolmay hayron bo'lishgan ondin abu jayl qaysi so'z u otang bilan qasamki bir birkan o'n kalima bo'lsin deymiz Sen bilan birlikka kelalaymiz degan payg'ambar aleyhisselam, la ilaha illalloh bir ollohdan boshqa ma'budi barhaq yo'q Allah'tan va ollohdan boshqa ma'budlarni qat'iy tashlaysizlar deganda ular qo'llarini pulonishdi ey muhammad Sen bizden nurgun ilahlarımızın bir ilah kılıp vermekçi mu? Senin bu işin acayip kızlık işken. Deyişken. Andın ola özara ezbirayı kuda. Bu adam biz közülgen nişallarının hiçbirine koşulmaydıganda kılıdı. Şuna hemimiz kaytıp gitip, ecdatlarımızın en-enevi dinine mekkem islip mağaylı. Allah bir günü biz bilen onun ottursunu ayırıp koya, deyişip tarqab getişken. Şunun bilen bula hakkada tövendeki ayet nazılı olgan. sot shonli qur'on bilan qasamki bu qur'on haqiqatan mo'jizidir balki kuffarlar iymondan bosh tortmoqda va payg'ambar alayhissalotu vassalamga muxolifiyatchilik qilmoqda ulardan ilgari kufri tufaylidan nurg'un ummatlarni halok qildiq ular azobni ko'rganda faryod qildi holbuki bu qochirgan vaqt emas ularga o'zlarining ichidan bir ogohlantirguvchi yana payg'ambar kelganligiga ular hayron qilishdi Kupparla etdi. Bu bir yalğancı sehirgerdir. O nurgun ilahlarını bir ilah qılmaqçımı? Bu haqiqatan g'alati ish. Ularning yana Qurayshlarning kattilari sorunlardan qo'zg'ilib chiqib etdi. Sizlar menganglar, mabodlaringlarga ibodat qilishni chang turinglar. Bu haqiqatan bizdan iroda qilinadigan bir ish. Ya'ni Muhammad sizlarni dininglardan tandirib, sizlarga o'zining ustunlik qozonishini iroda qiladi. Buni biz boshqa bir dindan, ya'ni Nasar dindikilardan olmadik. Bu faqat o'ydirmadir. Sura Sod 1-7 oyatlar. Qayg'u alam yili. Abu Talibning vafot bo'lishi. Abu Talib kesil kun sayin eg'irlashib, Nubuvatning 10-yili Rajabda jilg'idagi muosirdan chiqib 6 oydan keyin bu dunyo bilan vidolashdi. Yana bir rivoyatda shu yili ramzon iyida hadicha roziyallohu anhodan 3 kun ilgari vafot bo'lgan deyiladi sahihil buxoriyda musayyib roziyallohu anhudan naql qilingan bir hadisda abu tolib jon uzish oldida turganda payg'ambar alayhissalotu vassalam uning qishig'i kirgan u chog'da uning yanada abu jayl bor ekan va ey tag'a la ilaha illalloh bir allohdan boshqa ma'budi barhaq yo'q degan Mən müşü bir eğiz sözün bilən, sən üçün Allah'ın aldığı quvaqlıq berimen degen. Əbu Cəhil bilən Abdullah ibn Əbu Ümməyyə onun közgü kirvilib. Ölər vaxtında Abdülmütəllibnin yolunu vazgeçsən bulamdı. Degəndə gəpləni qılıb turu ağaçqa, axır Əbu Talib can üzüş aldıda Abdülmütəllibnin tutqan yolu bilən degen və şu an köz yumğan. Bununla qarta Peyğəmbər əleyhissalatu vesselam, mən Allah tərəfindən çəklənməsəmla, sana məğbirət tiləymən digəndə tövəndiki ayətlər nazil boğan. Peyğəmbərgə və müminləgi müşriklərinin əhli dozaq ikənligi inaq bulub boğandın keyin, müşriklər ulanın tuqqını boğan təqdirdimi, ulağı məğbirət qilishi durus emas. Sürə Təvbə 113-cü ayət. Şübhəsizki sən xalqan adamni hidayət qılanmaysan. Sürə Qasas 56-cı ayətinin bir qismi. Abu Talibning payg'ambar alayhissalotu vassalamni qanot ostiga ilib muhofizat qilishi va qo'g'dash jarayonini unda qo'g'digan mundaq muhofizat qilgan deb so'zlab o'ltirishning hojati yo'q qisqasi u islom davatining zolim mustabidlar va nokas o't qo'yruq cho'moqchilarining hujumidan qo'g'diladigan mustahkam bir po'lat qo'rg'oni bo'lgan edi lekin u ajdodlarining yo'liga varislik qilish idisida qilib qolgan bo'lg'achqa uzil kesil nejotlik topolmadi Abbas ibn raziyallohu anhu anhudan naql qilingan sahih hadisda u payg'ambar salatu vassalamga tog'ong Abu Talibqa nimaga asqatding? U seni qo'g'daydi va sen uchun xalqlar bilan dushmanlashadi deb so'raganda payg'ambar salatu vassalam uningga u do'zaxning eng tez yerdi bo'ladi. Agar men bo'lmagan bo'lsam, u do'zaxning eng cho'ng'ir ozgilda azoblanadi degan. Abu Said Khudri payg'ambar alayhisolatu vassalomning yenida tog'isining gapi bo'lganda uning mundoq deganligini anglagan. Ehtimol qiyomat kuni uningga mening shafoatim asqitib, dozoqning tez yerida o'shqig'i qadar o't azoblanib qolishi mumkin. Xadija radhiyallohu anha ning Alloh taolaning dargohiga o'zishi. Abu Talib vafot bo'lib 2 oydan keyin toki yuqorqi ixtilof rivoyatga asosan Üç gündən keyin müminlərin anası Xədicə Kubra rəziyallahu anha Allah Taala'nın dərgahına üzdü. O Bi'esədnin 10-cu ili Ramzan ayında 65 yaşında aləmdən ötdü. Peyğəmbər əleyhissalatu vesselam bu çağda 50 yaşda idi. Şək şübihisiz ki, Xədicə rəziyallahu anha Allah Taala'nın Peyğəmbər əleyhissalatu vesselamğa ata qılğan katta nemətlərindən biri idi. u payg'ambar alayhissalotu vassalom bilan yigirma besh yildek birga yashab uningga ansizlikka patgan vaqtlarida ko'nglini yasab eslashlik qildi qiyin olqilik paytlarda qo'llab quvvatildi payg'ambar alayhissalotu vassalomning elchilik vazifasini ijro qilishga yordamlashdi jahonning ochiq chuchuk badallarini tang to'lidi va uningga o'zining hayoti va iqtisodini otidi payg'ambar alayhissalotu vassalom uning haqida Әмі адам маңа ішенмей инкар қығанда, о Хадича маңа ішенген. Әмі адам малларны мәндің қачырып қысқанда, о мені өз меліғі шерік қыған. Аллах маңа оныңдың бір қанч пәрзент ата қыған. Оныңдың башқа аялладың тоғылған балаларым түрмеде деген. Сәхихул Бұхарида Әбу Хурейра разияллаху әнху риваят қылып етеді ке, Jibril alayhissalom payg'ambar alayhissalotu vassalomning qishiga kelib ey rasululloh Xadicha qo'lda qoch ko'tirib, qo'shimcha yemeklik olib kelib o'tibdi. U kelgan hamon uningga Alloh taoladan salom aytgan va uningga jannatda uncha marjondan yasalgan varaq cho'ronsiz bir uy bilan bishorat bergin degan. Xatmoqat alamlar. Qayg'uluq bu ikki ish bir qancha kun ichida yuz berganlikdan payg'ambar alayhissalatu vasallamning qalbini kuchli dard әлем туйғылары өз iskanjisiga ilib алған еді. Оның үстіге қауымы жамаат тарапыдан мұқат-мұқат әрзиет күлпәтлі келішке башылды. Ола Пайғамбар алейхиссалату вассаламге Әбу Талып аят вақтыда қылышқы петінамған әскелікләні қылышқа әмді жүрет қылыдған болып қалды. Шуңа о дәрт үстіге дәрт тартып, ақыры ұладың үмідін үзді вә Таиб аалысы дәвітімге аваз қоша, яке маңа орын беріп бұланың үстіге ярдамды бола деген үмітті Таиб қы lekin ulardanmi payg'ambar alayhissalotu vassalomga panohlik beradigan yoki ya yordam qiladiganlar chiqmadi balki ular payg'ambar alayhissalotu vassalamga qurayishlar qilmagan askiliklarni qilib qattiq dashnan berdi makka mushriklarining zulmlari payg'ambar alayhissalotu vassalamga qarata mushundoq kuchayguniga o'xshash sahobalagimi kuchaygan edi hatto abu bakr roziyallohu anhumu makkadan hijrat qilib chiqib ketishga majbur bo'ldi u Әбәшстанға бармақчы болып, Бәркүл Ғимат деген yerге барғанда Ибн Дәғни деген кіші панахқа еліп Мәккеге қайтырып келді. Ибн Сәқ Рахимулла мұндақ дейді. Әбу Талib өліп кетіп еді. Құрайшілер пайғамбар алейхиссалату вассаламға u hayot vaqtida qilishga jur'at qilolmagan yomonliklarni qilishga petindi hatto bir badbaxit payg'ambar alayhissalotu vassalomning yuziga o'chimlab to'p payg'ambar alayhissalotu vassalam yuz ko'zlari to'pig'i milangan holda uyga kirib qizlardan birsi yig'lag'ach otasining chang to'zon va to'pi tumonga milangan bosh ko'zni yuvib qo'ydi payg'ambar alayhissalotu vassalam uningga yig'lamanglar qizlarim alloh otanglarni o'z panoyida saqlaydi dedi u yana patpat abu tolib hayot bo'lgan bo'lsa qurayshlar manga buncha qo'pollik va askiliklarni qilamagan bo'ladi deydi Bu yili payg'ambar alayhi salatu beshig'a ana aleyhissalatu dard alamlar әні qat дәрт uchun u yilni үшін alam yili deb atadi bu yil tarixda ham ел тарихта әм шынан білін тоналды. Peygamber aleyhissalatu vesselamның Сәуді разияллаху o'linishi payg'ambar alayhi salatu vesselam мұшы yili Нобуәтнің 10 yili Шәввал ейді Zəminin qızı Səvdə rəziyallahu ənhağı öyləndi. Səvdə ən dəsləb musulman boğan pişqədəm musulman ayalladın bulub, Əbəşistanğa qılınğan ikinci qıddimliq icrətki qatnaşqan. Onun burunqi eri Səkran ibn Amr Əmrmu musulman boğan bulub, ula ərxutun birgi hicrət qılıb çıxıb, keyin onun eri Həbəş ziminida yoki Məkkəyə qaytıb kelgandan keyin vafot bo'lib ketgan. Onun iddati chiqqandan keyin payg'ambar alayhissalotu vassalam onunla xeridarlık kılıp emrige aldı. O, Peygamber aleyhissalatü vesselam'nın Xadice raziyallahu anhadın keyin tunji nikoyga olgan xotinidir. U bir qancha yildan keyin o'zining payg'ambar alayhissalotu vassalam bilan bir yostiqda bo'ladigan navbatini Hazrati Oyisha raziyallohu anhaga o'tinib bergan. Davomi bor.